раздел 12 з усіх солдат якія жывуць у будцы что называется цяпер штуц пункт номер 16 только один венігер заўсёды незадаволены астатнія нават петерле лічаць что выконваюць абавязок і не бачаць ніякага іншага выйсця як толькі служыць тут на будцы у пасылаць на радзіму пасылкі са шпекам, ператопленым маслам, даматканым палатном. Всё гэта выменьваецца ў жыгароў на сахарын, фарбу і голкі. Ніякіх узвышаных планаў салдат няма. Кожны хоча вярнуцца дамоў да сваёй сям'і, займацца тым, чым займаўся да вайны. Ёсць, вядома, у кожнага патаемная надзея, што справы яго пойдуць лепш, чым раней, бо ён усё ж ваяваў, а гэта значыць, мае заслугі перад фатерляндам. Служба не цяжкая. Чатыры гадзіны вандроўкі по палатне, дзве на пастоў ля пераезда. Раніцай тлусты мясны гуляш кава, яшчэ сытнейшы абед, салодкі пудинг, кава на вячэру. Кормят добра. Венігер жыве іншым. Пасылак дамоў не пасылае, нават не лічыць, што выконвае абавязак перад айчынай. Всё, што дзеецца навакол, што вычытваюць салдаты ў газетах, кожнаму прысылаецца газета той мясцовасці адкуль прызываўся венігер называе хамствам свінствам вядома гаворыць такое не пры ўсіх а пры адным петрле якому давярае днём вольныя ад службы яны не брындаюць як другія по мястэчку выменьваючы шпек і яйкі а найчасцей не ляжаць под сасной у цяньку дрэмлюць або спрачаются усё пойдзе к чортавай матары заяўляе венігер гітлер скаруціць шыю яго пасадзілі ў сядло капіталісты вы як заўсёды перабольшваеце ер венігер Не бачу ніякіх прыкмет падзення аўтарытэту фюрера. Справы на фронте ідуць бліскуча. Асёл! Ты можаш сказаць, што ў нас ёсць свабода, што мы не душым за горла другія народы? Гэтага гервенігер я не магу сказаць. Але не магу сказаць, што бачыў на зямлі якое-небудзь, ідэальнае царства, з якога мы маглі браць прыклад. Тут у савецкай рассіі рабочы чалавек жыў у тысячу разоў лепшым у нас. Тут не было паноў. Улада рабочых. Дазвольце запытаць гер венігер, тут пры саветах начальнікі таксама былі. Вядома былі, значыць ім трэба было падпарадкоўвацца а якая розніца здымаць шапку перад панам ці перад рабочым ёсць розніца дубіна капіталіста не прагонішся службы а рабочага начальніка калі дрэнны калі нам пад зад і размове конец на тое у рабочая лада. Ну, не бачу ервенігер, каб тут у Росіі быў рай. Гэтыя драўляныя хаціны бездараж. Не ўсё адразу ёлуп. Трэба ж хоць трошкі ведаць гісторыю. Петр ле спрачаецца з венігерам, не крыўдуючы на яго. Ён ні на кого не крыўдуе. Сам пра жыццё думае інакш і лічыць, што кожны можа думаць, як хоча. Яго мала хвалююць гэтыя словы свабода ўлада. Хіба ад таго, якая дзе ўлада залежыць усход і захад сонца, чысціня паветра, ранішняя раса на траве. Прыгожыя фрэйлен усюды ёсць, нягледзячы на тое, што ўлада розная. Шкада толькі, што ён Петрлі яшчэ не пазнаёміўся ні з адной рускай фрэйлен. Гэта трэба зрабіць, як мага хутчэй, бо ён ужо засумаваў па пералівістым дзявочым смеху бляску хітраватых вачэй. Кожны дзень прыносіць новыя радасці. Іх толькі трэба ўмець адчуваць, лавіць. Спеў птушак, красаванне жыта на полі, подых ветру, які нясце размаітыя пахі кветак і траў. Гэта! і ёсць свабода. І гэта хутчэй адчувае, чым разумее Петерле. Ляжаць пад сасной у Петерле гармонік не губны, а сапраўдны толькі дзіцячых памераў, На ім няма і палавіны ладоў. Алей на такім даволі хораша сабе акампануе голосу Петерлі прыемны, грудны і нават хмур венігер любіць слухаць, калі той спявае. Разлапістыя сасновыя галіны над галавой, Празнавіць праглядвае сінеча неба, цішыня, спакой, солнце неба, Усюды аднолькавыя. О сосна, о сосна, зялёная сосна, падыгрываючы сабе цягне Петерлі. Яшчэ лепей, як сапраўдны артыст, зачынае песню, якую змалку ведае кожны, хто нарадзіўся ў лясным зялёным ціролі лясная радость лясная радость о як самотно жить одному вы вольные птушки суладные ваши песни услед за вашим спевом рвется с грудей лясная радость Над вечоркам ценят сосны кладецца на пясчаны шлях, Дыхать лягчэй, з кустоў прылятае шэрая птушачка. Звярнуўшы прыгожую галоўку на бок, маленькім як бессерынка вокам, цікуе за людзьмі, што ляжаць пад дрэвам. Яны, відаць па ўсім, не збіраюцца рабіць і кепска, і птушачка спакайнее, пераскаквае з галіны на галіну, бесклапотна папісквае. Петерля выцягнуўшы губы пачынае яе перадражніваць. Птушачка прыслухоўваецца, палохаецца, ляціць назад у кустым. У перадвячэрні час часцей за ўсё прыязджае праз пол. У перадвячэрні час, Часцей за ўсё праязджае паўзбудку на возе, запрэжаным гнядым конікам. Кузьма шнапс. Салдаты яго ўжо ведаюць, часты госць на пераездзе. Ведаюць, што ў першую вайну быў у палоне ў Геррманіі і сёе тое можа сказаць па-нямецку. Дакументаў ніколі не правяраюць. Як жывецца пан? крычыць з-пад сасны Петерля. Усё добра, таварыш, Жэрці нечага, табакі няма, Клапоў много, <laughs> ламанае нямецкае такое. Адказвае шнапс і яшчэ дадае: Фрайсенніс, табак нікс. Вансенфіль. Венігер і Петр лера гочуць. Селянін адказвае фразай, якую відаць вывучыў у палоне.